n'amahoro sangwe barushe nguhere na parisemu nanje nitwa Ernest Pablo Bajuwabo ni ndongoye rino shingiro ryose mubona ngaha abanyetangara biwacu yambu yambu n'amahoro murakomeye ngishikana bajije ntimbega umunyagihugu muto muto mutoyi nka twebwe abirimizi aborozi turatanga amakori sabwe sabwe murakoze cyane nuko rero imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina muje nama tubwira amateka agenga kino kiganiro urakoze cyane kumpa ijambo urakoze cyane mu diakoni mukuru iki kiganiro cyacu barushe nguhere gisanzwe gifise amategeko n'ingingo tugenderako sivyo baca umugani mu kirundi ngo inkware zisezerana murakoze cyane bantu itegeko rya mbere bantu muri ko imbere nta muntu n'umwe abazwa nico gituma mu gutangura arabwira nti mwebwe igigwa inyuma aya hari ibyo nariko ndabigirira muntu uri kuraniganira imbere usitanira imbere sinkubaza kandi jewe ndabaha ni ukuvuga urino n'uri hariya ntumbaze shauri yako hanyuma rero dufise ibibazo mu bibazo dufise byose bijyanye n'inkura je kubabwira iyo ivyerekeye gutanga amakori no kurwanya ibiturire gutanga amakori no kurwanya ibiturire ibibazo byose nuko hanyuma rero hari ibibazo bimwe bimwe tuza kubabaza bisanzwe bifise n'inyishu eh ikibazo tukabahana n'inyishu mugabo muri izo nyishu harimo inyishu yo hanyuma tugenda turaza turahamagara ku migwi ku migwi utoye ikibazo agasimwe eh, agashimwe uyobewe bayi hanyuma rero udushimwe ntiwararaye hariho ibitenge hariho amadobo hariho amabido hariho eh, n'amasuka hariho rero n'akandi mutarabona hariho rero na telefone gutyo rero dutekereze mwumvirize turaza kurababwira ibibazo kera hano iwacu musenyi twari dutekereje uko niko ibibazo bigenda turabaza kuba ibibazo za turatora umugwi w'abantu ikibazo akaronka agashimwe hanyuma mu nyuma rero hari agashimwe ka nyuma ka telefone uza gutora ikibazo cya nyuma aca aronka telefone ndagusubiza ijambo umudiyakoni urakoze cyane ngira ngo bavyumvise reka duhe kanya usanzwe uhagarariye parise nawe aca atubwira muri make akamaro ko gutanga amakori no kugwanya ibiturire icyo bidufasha mu butunzi bw'igihugu nk'uko baje kubibabwira eh, na ndi n'akanyamuneza kenshi kubona nshyize ngaha muri komine tangara naho rakumbure ntemberamwo kera eh, tukiri mu mashuri yisumbuye kera cyane tukiza gutembera hiza musenyi hari haciye iminsi itari mike rero mugabo ndafise akanyamuneza ko nsuye kuhishikira eh, nagira yo ndabaramutse ndabaramutse shima ingene twabasanze ingene mwatwakiriye dushima umutekano twasanze ngaha mu ikomini wanyu kuko bavuga ngo ahari amahoro umuhoro ahari amahoro umuhoro eh, hanyuma rero ijambo rero ni nyamukuru ni umugambi turi ko turagira mu gihugu wo gukangurira abanyagihugu kuko ishyirahamwe turongoye Eh, rihamagarira abarundi guhindura ibyiyumviro n'ingendo ryitwa pariseme eh, turafise intumbero yo gukangurira abanyagihugu eh, kugwanya igiturire n'ibijyanye no gutanga amakoni igiturire ni cyiza igiturire ni cyiza giteza inyuma igi igihugu gutanga amakori ni byiza gutanga amakori ni byiza kubera iki kugira forode ugaca ugenda ukubaka inzu nziza ni byiza kandi uba wubatse akazu keza eh? Eh? si byiza si byiza kubera iki kubera eh, nuko rero numva yuko ari ibyo tujere kubakangurana cyane cyane kuri ibyo Eh, mu kubakangurira rero twafatiye muri byinshi turumva yuko hari ibyo muzi hariho n'ibindi bagenda barabasigurira eh, kugira uwo muco wo kurwanya igiturire dushobore eh, kuwutsimbataza kuko igiturire ni cyane hari igiturire nta terambere rihaba hari igiturire haguma ubukene hari igiturire usanga <clears throat> amashuri atubakwa neza hari igiturire usanga inzara yinjira mu banyagihugu hari igiturire usanga amakori ya leta adashika mu kigega ugasanga ugasanga bya bikorwa by'iterambere mwariko murarondera ntimubishitseko sivyo bica bisaba rero ko abanyagihugu muhagurukira rimwe mukakigwanya hamwe n'uwo mubonye akidom ari karakijya mukamudomakuru toke sivyo sivyo yeah. Eh, hama amakore nawe mukamuzi yuko eh, mutegeza kuyatanga eh, hanyuma kugira muyatange rero mukayatanga kugira namwe muze murabona ibikorwa aba yaranguye sivyo ukamya ati natanze ikori natanze tagisi mugabo ndabona ko ibarabara ryaho mba ariko rirasubirwamo mukamenya na cyane cane ivyo mutegeza kubona yuko iryo terambere ayo makuru mama yatanze yabagarutseko kuko ari umutware mugatanga gatanga amakori hama akayashyira mu mufuka iwe abagize neza wewe ari umutware mutanze amakori akayashyira mu mufuka iwe abagize neza kubera abanyaze igihugu none umutegetsi anyuruje amakori mwomudama muda amakuru toki muca mutinya ngo baramfunga oya mwomudama kurutoke eh ah. nitwaza dusanga mubigira eh. Eh, aho rero ni sawa aho muzaba muri ko murakerebuka rero muba muri ko murakora iby'ishyirahamwe pariseme rihamagarira abanyagihugu gukurikirana ubutunzi eh, n'amakori n'ibijyanye n'ubuzima bwa komine reka habe mwinjira mu idonido rero babaza ibibazo ubushimwe twabarungikiye burahari iby'amatelefone n'ibiki byose turabe umwana aza gutahukana iyo telefone sibyo eh, mwicare rero muze murumviriza ibibazo mutoramo kimwe musubira abahinga barayibasigurira neza hanyuma ubwo bushimwe bwose dushaka ko buguma ngaha muri komine tangara bukaguma muri mwebwe murakoze timumumera amashyi mumwogere mumwogere mumwogere barushe guherera ryo isanganiro na parseme hano imusenyi wa tangara koni kibazo ca mbere ikibazo ca mbere tubanza dutore tubanze dutore oh, la tubanze dutore batanda batandatu abagabo cyangwa abashinga nawe batatu abapfasoni batatu wa mbere namubonye agashira ivyatsi ku giti aha navuze ko nuriya nujya eh, manitse agashugwe ajya nyuma Agashameyo. ni eh wewe wambaye Bob Marley mufaso ni ngo mufaso wakachupa ingo ingo ingo ingo ingo ingo ikibazo bazo chambere. hagarara hey. aha chalalila la la Abafaso ni Abafaso ni babiri Abafaso ni Abafaso ni yego mufaso yego mabukwe mabukwe ingo ingo ndi mabukwe Mwara ira mabukwe Na ba mwana haje nyuma eh. eh. yego na ba mwana kandi yajya ari hehe ba mwana wawe ari hehe ujya ye ingu ba mwana wi ingu aha tonduku rero tonduku tonduku muce mwidondora nabashire bwitabo cy'ivyabona eh nitwa niwimana christophe yawe gayi christophe uvuga cyane kirivuga kigira cyane aha inde ndiwimana christophe tumba mirango zone tangara komine tangara urakoze cyane ukurikira witwa nde feliciano nzisabira umutumba nyagasebeyi zone musenyi kumene tangara witwa nde mwana Elias mutumba nyagasebeyi agacimbira nyagasebeyi nitwa nahaye Dorote agacimbira nyagasebeyi zone musenyi komine tangara undi nitwa kimana itoreye Dorine agacimbiri byeru umutumba kobe mabukwe nitwa nzeyimana Agrippine nkabanuruka ku musenyi muri komine tangara ikibazo cya mbere iyihe ngingo y'ibwirizwa shingiro ivuga ko umuntu wese ategerezwa kubaha no gukingira amatungo rusange no gukingira itunga ry'igihugu ndabaha n'inyishu agira abahe n'inyishu eh. eh. wagira warizi n'iyihe ngingo y'ibwirizwa shingiro ivuga ko umuntu wese ni ukuvuga umunyagihugu wese uwitanga arimwo uwahajya mu kirundo ibusona arimwo uwahagiye uburambi harimwo uw'ingozi harimwo bivuga ko ategerezwa kubaha no gukingira amatungo rusange no gukingira itunga ry'igihugu inyishu ya mbere mfise inyishu zitanu twavuze ko haba harimo imwe yo yoyo inyishu ya mbere ni ingingo ya mirongo itatu na gatatu inyishu ya kabiri inyishu ya kabiri ni ingingo ya mirongo itandatu n'icyenda inyishu ya gatatu ni ingingo y'ijana na mirongo ine inyishu ya kane ni ya mirongo umunani n'icyenda inyishu ya nyuma ni ingingo y'amajana abiri bantu b'imana mushobora kuba utumvise ibyo byose ngo ubifate amajana amajana mugabo ni inyishu zitanu uravuga uti je nibaza ko ari inyishu iyi sibyo ni ingingo y'amajana abiri urakoze ingingo y'amajana abiri na mirongo itanu urakoze ingingo y'amajana abiri na mirongo ibiri na kabiri urakoze ingingo y'ijana na mirongo ine urakoze ingingo y'amajana abiri urakoze ingingo ya mirongo itandatu n'icyenda barakoze cyane warakoze mana wewe waremye bano bantu warakoze mana wewe waremye bano bantu ya ya ya subiramo ikibazo ikibazo e, cyavuga kiti ni iyihe eh. ngingo y'ibwirizwa eh. Eh. ivuga ko umuntu wese ategerezwa kubaha no gukingira amatungo rusange no gukingira itunga ry'igihugu zari inyishu zitanu inyishu yoyo yari inyishu igira kabiri yavuga ingingo ya mirongo itandatu n'icenda muntu ntararaba mu gitabo cy'ibyabona iki gitabo bacita icy'ibyabona cyahishuriwe abishura ibibazo muntu utavuze itandatu n'icenda munhu ndzi yikwati switandatu lichenda hala akayungira kazo zakuyungurura akayungira kazo zakuyungurura akayungira akayungira kazo zakuyungurura akayungira kazo zakuyungurura ngiano kwari nyoko bukwesha oni mabukwe mabukwe wabarero kubera widora guzurumwe nta gashimwe je ndaguha urabona gubwo genda witore wiyire kamwe genda witore witorere wewe genda wewe wenyene tora kubona muri buja akubona kakunezereye ku mutima wi wa utore bango yegera inyuma ashimuso mubise mubise yirabiri cha la la witore ucagure aracaguye aracaguye urakoze cyane mpagararira mpagararaha wowe hava uhiganirwa iyo telefone mpagararaho radiyo isanganiro ikiganiro barushe guherera radiyo isanganiro tunganije na pariseme tukaba turi ngaha ku musenyi wa tangara ikibazo gira kabiri baze mu gihugu nyuma mutama w'inyundo ingo mutama w'inyundo ingo aha oya mabukwe mabukwe mabukwe mwebwe babiri ngaho muje inama wewe wagakapo na wewe wewe n'uwo mugenzi wawe nimuzi nababwiye yuko jewe abantu bari imbere shawuri zenu uyu kuko yamye afasha mu kwishyura bya bibazo n'uyu nicyo gituma nabashize ngaho la la la la la la ye musenyi ye <laughs> nababwiye muri ngaho sindabatora oya inyuma umutoto umutoto wewe umutoto ngo na wewe me, wewe tayari tayari ngo na wewe oya gasi ndabatora ndaka n'ibijumbu kabisa e, ugiye he ugiye he bidondore bidondore bidondore niruka muri komine Tangara niho mvuka eh zone Musenyi mutuma Nyagasebeye aha Eh, jewe ni imana Pascal nkabamba ngayo musenyi nyene ni mutumba ni musenyi agacimbiri mu yange komine Tangara. Aha, jewe twacese Sebaseremani nkabamvuka irushoka agacimbiri rushoka komine Tangara zone musenyi. Jewe ni twabarugira Pascal nkabamvuka ku mutumba Nyagasebeye komine Tangara nkabamvuka nganye ni Nyagasebeye. Aha. Ni twabazira Nyakamwe Sylvie nkabamvuka mu Nyankurazo zone Gasezerwa komine Tangara. nitwa irakoze piyesi nkaba mba mu ibomba agacimbiri k'ivoga komini nitwa kankindi lorete nkaba mba ngaha ku mutumba nyagasebe zone musenyi komine tangara murakoze cyane n'ubu tugomba tubongere ikindi ikibazo n'inyishu ahose n'inyishu eh. barushe nguhere itangara isanganiro na pariseme ikibazo gikurikira itegeko rihasha abajya ibiturire n'ibyaha bijyanye nacyo byatewe ko igikumu mu mwaka uwuhe wumvirize itegeko rihasha abajya ibiturire n'ibyaha bijyanye nacyo byatewe ko igikumu mu mwaka uwuhe inyishu ya mbere ni mu mwaka wa bibiri na gatandatu inyishu ya kabiri ni mu mwaka wa bibiri na cumi inyishu ya gatatu ni mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu inyishu ya kane ni mu mwaka wa bibiri na gatanu inyishu ya nyuma ni mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu subiramo itegeko rihasha abagibiturire n'ibyaha bijanye nacyo mukumviriza mukororete byatewe ko igikumu umwaka uwuhe inyishu ya mbere ni umwaka wa bibiri na gatandatu inyishu ya kabiri ni umwaka wa bibiri na cumi inyishu ya gatatu ni umwaka wa bibiri na cumi na gatanu inyishu ya kane ni umwaka wa bibiri na gatanu inyishu ya nyuma ni umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu mutama wibaza ko ari inyishu ya kangahe canke n'umwaka uyuhe ni mu mwaka wa bibiri na cumi urakoze abinyuma munume abinyuma ni muhore eh nimba ko ari umwaka wa bibiri na cumi urakoze nene baza ko ari umwaka wa bibiri na gatanu neza cyane nene ko ari umwaka wa bibiri na gatandatu neza cyane bibiri na cumi neza cyane baza ko ari bibiri na cumi na gatandatu neza cyane bibiri na gatandatu neza cyane neza cyane hajya neza neza cyane neza cyane neza cyane basubira mu kibazo basubira ikibazo akayungururo karungurure rero eh, mama itegeko rihasha abajya ibiturere nta ririho ririho ryatewe kw'igikumu mu mwaka uwuhe inyishu ya mbere ya bibiri na gatandatu iya kabiri bibiri na cumi iya gatatu bibiri na cumi na gatanu iya kane bibiri na gatanu iya nyuma bibiri na cumi na gatandatu muje inama wibaza iryo tegeko ryatewe ko igikumu ryari mu mwaka itegeko rihasha abagira ibiturire n'ibyaha bijyanye naco ryatewe ko igikumu umwaka wa bibiri na gatandatu muntu utishuye bibiri na gatandatu ntaramusoma aba muntu utishyuye bibiri na gatandatu ntegerezwa gusigarana abantu babiri waracaguye waracaguye eh, eh, eh. muranyisa ah. tora ugomba yandi kubera ari bake ya ya ya nawe uhavuta urya tugwiza umwimbu mu miryango mu muryango ntibagwisuka Hey. Togweza umwimbu mu miryango hey. Dutanga amakori hey. Togweza umwimbu jo dutanga amakori aho o oh. turabandanya turabandanya mugabo ndose umuntu umwe angirira kantu baze mumvirize baze mumvirize umudiyakoni agomba umuntu w'akagendegende w'itelefone <laughs> ya ya ya ya ya genda kuri ijya mikuru waza ucurarange mwumva nabaririmbire akaririmbo ko kurwanya igiturire weniwe jako e, egera hambere e, cabagera rwaha ngomba ndabaririmbire akaririmbo ko kurwanya igiturire kubera gifise amabi meza twaramaze gupfundika ntitugisubira gupfundurura igiturire mu burundi tuzogigwanya cizuye inyuma murundi wesahuri nukwanyigiturire wibvuye inyuma tuzokigwanya twibvuye inyuma twaramaze gupfundika ntitugisubira gupfundurura igiturire mu burundi tuzokigwanya twibvuye inyuma kirateranya kigasambura kirasambura ingo zubatse kubera gupfumbatishwa twaramaze gupfundika nitugisubira guvhundurura igiturire mu burundi tuzokigwanya twivuye inyuma tuzokugwanya twivuye inyuma yokigwanya twivuye inyuma mumewe rero ntiogenda imvumure nibakumpera amasabuni atatu ce uhagarara ngawe ico kibazo sivyo none <laughs> e twarafundise nitugipfundurura igiturire Fini. Fini, terminé. Are. Are. palilolola we munyesure ufise akantu k'agasakoshi kirabura ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya oya oya oya iyo chesi ndabayo ndabaha no ujamanise agati kari ku ingata ingata ee beasha ko ntababona oya ndi mugufi sindababona mutama mutama Ah, le la la la. La la lo eh. la le. Eh, La lu la lu la la. Oja oja ukaya. Nyokuru nyokuru nyokuru uyo uyo uyo mufaso nani gahuyo. Eh ingo wewe ingo. Umunyasuri rero. Ah, Abanyasuri rero. We munyasuri wisakoshi ngaha wewe nyenaha. Oya wewe wewe uri kurandaba. Wewe uyo wengo. Oya nahezeze huyu ya mwava mwava ah, ah, ah. mwava ni vyiza kutaki giturire ni vyiza ndabatora hanyuma sivyo eh, ndakeneye umukenyezi umwe eh? umukenyezi umwe ingo ingo ingo utekereze mwana sivyo uca ugishyiga inyuma edayeri eh, ijya hariya inyuma ingoga ihagararire barakwiye barakwiye barakwiye barakwiye barushe nguhere muri komine tangara mu ntara ya ngozi isangano ifatikanije na pariseme mu mugambi wo guhimiriza abenegihugu kwijukira gutanga amakori no kurwanya igiturire bidondore nitwa <laughs> nimubona desire murabone nitwa nduwimana simoni umutumba gitwa zone musenyi komine tangara aha oya aragufatira aragufatira aragufatira jean bosco komine tangara korine nyagasebeyi agacimbiri rugabo ntakimaze dwari wo muri komine ya tangara mu ntara ya ngozi zone musenyi kamikazi brigite umutumba gito Jenny Twasengimana imana christela umutumba mirango jeni twaserene yacisha hayo umutumba musenyi agacimbiri musenyi Jenny twakimana eliyana umutumba Nyagasebeyi neza cyane gwanye ibiturire twarafundise nitugitwira kugira ibiturire ntitwizobera gupfundurura twagiye ubu rero ko abanatoye ari inkerebutsi eh. nta nyishu ndabaha nibo baduha inyishu tuza turagira bene uku si ibintu byo kuvanga hari uburyo bungahe bwo gutanga amakori eh. aho mbwira igitigiri gusa muno gitigiri hari uburyo bungahe hari uburyo bungahe bwo gutanga amakuri hari uburyo bungahe bwo gutanga amakori ni bubiri mm. ni bubiri mm. ni bubiri mm. nzi ko ari bubiri ni bubiri bubiri ni bubiri butatu mwana mviramo shaha mwana mviramo abandi bumvise bubiri bubiri bubiri bubiri mviramo nta kundi siwe wohahera mu mpera isabune iri mu mwana agende nta kundi mwongere mwongere muhabire basi kari mm. kageragere mugabo nibyo abandi bakurikira ivyo abandi bavuze aho busha mwana uzora bivugira ibivuye mu mutwe wawe urakoze cyane nawe utabitura ubwo buryo ni bubiri sigura rero mwabitoye ntimundabe uburyo dutangamo amakori ni bubiri umvirize umvirize n'abandi hari kori riva ku byumuntu umuntu aba yinjiye ni ukuvuga nk'umushahara yewe nakoze ngahembwa neza gutanga ikori nkadandaza ngaca ikiraka ajya amahera aba yinjiye mu byo wakoze wakoreye ubwo ni uburyo bwa mbere hari n'uburyo bwa kabiri tubutanga bwo ni ku buryo mugabo ikori wowe ritanga utabona ko waritanze mugabo waritanze kuri bijya ugura kuri bijya tugura hajya turatanga ku ikori mu gifaransa baca bagihita ngo ni empo indirect sur les achats de marchandise bavyumvise ni uburyo bungahe bubiri kijya gikorwa cyose wakoze kikazana amafaranga urakirihira ikori ntacamira kijya twaguze tubaga tukagura hariyo abagira ikore mudiyakoni urabakomanya oya ntibona niyo nirabire barabe barabe byiza ubarabe byiza barabe barabe barabe twagiye barabe barabe juma kwa mabukwe acagarara hajya arahiganirwa itelefone mabu ngwino smartphone ngwino mabu mukoko ndaba ejya nkumi yimpera indobo nijya yindi nkumi yimpera indobo babashe kumesa no kuvoma la la lile la sogokuru cuma umuheriyo ntuzi nyine ine ngo cuma umuheriyo eee mutango hagana renga mumperi bido hagararaho umutama wanje mumuhera indobo umunyeshuri mhm. umunyeshuri umunyeshuri muha indobo mohisuka isuka hajya murahiganirwa smartphone barushe guhereye mutunganiza na radio isangano ifatikanije n'ishiramwe rihamagarira abanyagihugu guhindura ingendo ni parseme twaba turi musenyi wa tangara ikibazo gikurikira ikibazo gikurikira hmm? Ah, la la la we wa maruri ngo la la la la ye ngo wa maruri ye wewe nyene ngo aha mukobwa wa bwate matematikare haji nyuma ye eh oya bwate matematikare inyuma oyawe wewe hiyo navuze ko ntarabayo oja eh. ye eh mukobwa wa marori wewe uringo mubise mubise mubise kayira mubise wewe wa mwaingo oya hey! hey! hey! sawa sawa aha oya tena nahamagaye oya kweli wamaruri sawa oya kweli murankigirie simbona uriya mugamba nisa akababi hari inyuma kababi eh, eh wakababi akababi umutoto eh ujya w'umutoto barushe guhere muri komine tangara mu ntara ya ngozi isangano ifatikanije n'ishyirahamwe parisemu ubwo w'umutoto neza cyane umuntu w'umugabo umuntu w'umugabo ngo mu muntu w'umugabo eh, mwa muri abagabo mukama eee eh, jewe barakwiye ngo bidundure nitwa ndabumvira ubusa juvenali aturuka ku mutumba nkanda komene tangara banza uhagarare aho nyene je nitwa ngenda kumana felix umutumba nyagasebe intarangozi ndababaza baza muri dini je nitwara agakiza onesifo ehe mba ku mutumba wa gitwa zone ni musenyi je nitwa niyo nkuru nema komine tangara umutumba nyagasebeyi jeni twakabirorire hema mutumba tangara mutumba shimira imana jambyeri mutumba nyagasebe y'ikomine tangara naho imana makurata ku mutumba nyagasebe y'ikomine tangara aha abasigaye nyuma cunube sibyo ikibazo kivuga kiti ishyirahamwe pariseme rimaze imyaka ingahe rikora imyaka ingahe imyaka umunani neza cyane cumi n'itatu neza cyane akayungiro kazoza kuyungurura eh, kayungiro kayungiro kazoza kuyungurura akayungiro kazoza kuyungurura kayungiro kazoza kuyungurura cinchunca nca cancunci ncu cuncanca nca murakoze cyane pariseme ishyirahamwe pariseme rikangurira twebwe abanyagihugu guhindura ingendo n'ibyiyumviro rimaze imyaka indwi none murindiriye iki gahamwe ah, esoku eh, soku urindiriye iki esoku eh, shengero ry'imana abakirisu batagatifu shengero ry'imana murandabira yuko aba bantu amazina ngira mvuga y'aba bantu nema nema n'uyu n'amakuratanuriya yebaga nibo mfise mu gitabo cy'ivyabona ngaba <laughs> aha barushe nguhera itangara mabukwe ah, ni ba mwana kwe uwo ni ba mwana sha nako kabajubaju oya mabukwe natora igitenge yu hanyuma uyu tunganya imyaka hey. yegutena hey hey. mujena wumva isaje nyuma hey. mvuze ntuyutunganye imyaka ngo arafise umwana uyutunganye imyaka arafise umwana arafise umwana oya murabesha arafise umwana arafise umwana arafise umwana murakoze cyane nimwe mugwiciriye eh, jenda ndamuhaye ikiyaga gitenga fuka umwana kurabona n'imvura yatazuye si byo none none si byo gahimwe mukama <laughs> aho n'amahoro turabirira ngeneye y’abantu wani tu furi foru fayive zigeze Egere nyuma, egere nyuma, egere nyuma. Baba baba baba baba. Je nakunze kwitorera abantu bari. Umuntu amanitse agahema hari inyuma. Umanitse agahema. Nawe umanitse igiti cy'umukaratusi hari inyuma. Nuriya mwigeme amanitse agati kari kwa gasashe kirabura uriya mwigeme amanitse agati kari kwa gasashe kirabura n'uwumanitse agakapo ngaho o ujya amanitse ikapo hajya wikapo e yayayayayayaya wamye ngaha vayo mutango wewe oya vayo oya vayo eee mwarimu ingo mwari nawe nakubwiye ukuza ngo nawe abo ni bangahe n'icumi n'icumi barakwiye kwera we ujya aha eh, aha ingwino ingogaha igwayo uwo munyeshu ndabona yuko wambaye ishapuri ibyibukiro wakenyaguye igwayo jewe witwa ndarinze yohani wo ku musozi nyagasebe komine tangara banyicisha ko emanweri wo muri komine tangara mu mutumba nyagasebe agizimana gaburiyeri umutumba nyagasebe komine tangara nayo arumere umutumba nyagasebe komine tangara iradukunda emeri umutumba nyagasebe y'ikomine tangara kezumukama inesi umutumba nyagasebe widuhaye shadiya umutumba nyagasebe yagacimbirira ubwabo ndi umukiza misherine jene tondayikengutse fride nkaniga nkanduwa ku mutumba wa nyagasebe yagacimbira nyabibuye komine tangara kaneza eberine umutumba nyagasebeye umva ubu rero ndabahaninyisha arushe nguhere itangara isanganiro na pariseme ikibazo gikurikira gukoresha akamwana wa mama mu gutanga amasoko bihanwa n'ingingo ya kangahe y'itegeko rishasha ryo guhasha ibiturire gukoresha akamwana wa mama mu gutanga amasoko bihanwa n'ingingo ya kangahe y'itegeko rishasha ryo guhasha ibiturire inyishu ya mbere ingingo ya mirongo itanu n'icyenda inyishu ya kabiri ingingo ya mirongo ibiri inyishu ya gatatu ingingo ya mirongo umunani inyishu ya kane ingingo y'ijana na cumi inyishu ya gatanu nayo ya nyuma ni ingingo y'amajana abiri na mirongo ibiri aha rero murashobora kuvuga uti ni inyishu ya mbere batakatifu kuko ni inyishu zitanu mm. bato n'ibimana eh, gira ko gira ko gira ko mutabibaza ko ari inyishu ya kangahe bibaza ko ari inyishu ya mbere mm. bavuze ko ari inyishyu ya mbere mm. ingingo ya mirongo itanu n'icyenda ah. inyishyu ya nyuma inyishyu ya mbere mm. inyishyu ya gatanu sa ya gatanu ya gatanu urakoze ntubona kandi ushimba Elias gumagaho ni ukuvuga ko inyishu yo yari inyishu ya mbere ivuga mirongo itanu n'icyenda aba bose naho bagitoye novuga yuko batomboje uwa mbere utangura guha agashimwe uyu yavuze igiharuro si byo nonega yavuze neza neza itanu n'icyenda yitwa polikaripe niwe uherako genda utore agashimwe wakugomba mureke yitorere mutanu abandi rero bahe abandi bahe hera kuri uno mufasoni na jati ega ega ni, ni indobo ni, ni, ni bido ehe genda nawe buke buke umumwe tora nawe tola lilo la la sawa ni zishire ngaho wagiye genda hari ni ku telefone mukanya muntazi yuko yacaguwe azanane n'uwo bacaguranye baza ikwiye nitwa nsabimana leonidas nitwa ndayikengurukiye ariyo muri komine tagara umutima nyagasebeye ndayikengurukiye ali eh, twizeyimana ejide ndabumvira ubusa marigorete irakoze christine mm. nitwa ndacyayisaba misa misa eh. barushe guhera radiyo isangano ivatikanije na pariseme ikibazo gikurikira ni ibyaha bingahe bijanye n'igiturire bihanishwa umunyororo ushobora gushika ku myaka mirongo ibiri ni ibyaha bingahe bampa igitigiri nimba ari munani nimba ari icumi nimba ari bine nimba ari mirongo ibiri nimba ari bitatu yega barahejeje uh-huh. ni ibyaha bingahe bijanye n'igiturire bihanishwa umunyororo ushobora gushyika ku myaka mirongo ibiri n'ibyaha bingahe bibiri neza ni bibiri yego nibyaha ibyaha bibiri yego bibiri yego bitanu yego bine yego mm. yego yego yego we yego yo yego yego yego yego yego we kuva ngaha kugera hariya nimumvireho bamenyereye nabi eh mvireho tazubire mu kibanza n'ibyaha bine umva ngo ni bibiri na bibiri bibiri bibiri bibiri n'ibyaha bine icyaha cya mbere umviriza ibyo byaha ni icyaha twita mu gifaransa konkisiyo icyaha ushobora umuntu uje kwaka amafaranga arengeye ayo yatezwa gutanga turumvikana nimba natezwa gutanga ikodi ringana n'ibihumbi ijana ugaca uti kugira ngo bize binyaruke ongera ko mirongo ibiri ugatoza amafaranga arengeye ayo yatezwa gutanga icyaha cya kabiri ni deturunema kunyuruza kunyuruza icya gatatu buranshema bya bindi mushinga by'ibifaranga ukabikura nko ngaha ukabitwara mu buryo butazwi ukabitereka urahumva gushyana icyaha cya kane ni gesiyo furodirezi bya bindi by'ubwira gute kunyegeza nyegeza ubuntu amatungo ukayanyegeza kugira ngo ntibayacikore abantu bane abantu bane nibamanure bamanure bose manure manure abantu bane umupfasoni umupfasoni hajya amanitse agatelefone wewe abantu bane mubise mubise abantu bane mubise none abantu bane mufaso wo raza kwishura ingo wishura a woye wamye ngaha oya woye wamye ngaha woye wamye ngaha zano mwige mumwe avanhu vane avanhu vane nuncheko umusore umwe umusore umwe umusore atari karaniga nawe w'umupanga y'ingusha n'umupanga wawe hagarara hariya hagarara hariya hagarara hariya anidondora ah, nimenya umwana sirasi umutumba musakazi zone musenyi komine tangara sirasi njoji bwami hasani komine tangara agacimbiri nyagasebeya ngabire everine komine tangara agacimbiri nyagasebeya murekerisane berine komine nyagasebeyi agacimbiriro ubwawe <laughs> ikibazo uca wishura vuga abategetsi batanu bo hejuru barekuriwe gukoresha amafaranga ya leta atakibakontorora atakibagenzura vuga abategetsi batanu bo hejuru barekuriwe gukoresha amafaranga ya leta atakibakontorora atakibagenzura turagiye bashatse kubaza ko bari ku rwego rwa komine cyangwa igihugu neza turagiye nta n'umwe turagiye mushikiranganje mukenguza amateka musitaneri buramatari ah. ntawe uhari subiramo babwire basigurire abategetsi batanu bo hejuru barekuriwe gukoresha amafaranga ya leta atakibakunturura ngo umukenguza amateka ngo umushyikiranganji ngo buramatari ngo ngo umusanteri ko ntabure nta n'umwe nta mutegetsi n'umwe nta mutegetsi n'umwe nta mutegetsi n'umwe arekuriye gukoresha amahera uko yigombye y'igikombe mwumvise umviriza rero igigweyo igigweyo igigweyo umviriza ngomba mbaze abantu bafise ubushimwe ikibazo cya nyuma ugitora aca atwara telefone kibananiye nca mbaza muri mwebwe sawa igihugu inyuma rero ndabahamagara ndabahamagara uko mwatangwe hanyuma mwebwe igira inyuma umviriza aha rarerarara bemeye mwari ko murababwira mwihorere koko aba nivyabananira tuca tubaza mwebwe bimwe yavuga ngo kabiri mwese kabiri ubu rero ni ukuvuga ko uyu niyagitora muca mutaha none ikindi kizoba gisigaye ni iki yega ni telefoni imwe nuko rero emama mudiyakoni emama emama ntibasengewe cyane mudiyakoni e, bashyira mu biganza by'uhoraho basanze dusenga abandi dusara ijuma Imana nubahe Maze urindire bashira ku Imana nuhezagire buno bwoko bwawe wiremeye ubaha ubwenge baramenya ikibazo none nubahe gutura ni telefone ame Itegeko rishasha ryo gutoza amakori ku rwego rwa komine ryatewe igikumu mu mwaka uyuhe Mhm Duka ijambo hey Umwaka uyuhe bayi oya atuwe turagenda umwaka umwaka tugenda n'umwaka uyuhe inani na gatanu bayi n'agashimwe kawe mwaka uyuhe kwaheri kwaheri n'agashimwe kawe bihumbi bibiri bayi mu bihumbi bibiri na gatanu bayi ehe ndoba uyisigaranye nde bibiri na gatandatu bayi bakivuze umviriza bibiri na cumi bayi itahire mugerageze ntimuvuge ivy'abandi bavuze nawe bayi bibiri na cumi na kabiri bayi bayi bibiri na cumi na kane narahejeje kuvuga nukugira ngo amavuta bayi ibihumbi bibiri bayi mu gihumbi kimwe na magana icenda mu bihumbi bibiri na rimwe bayinema none abandi nimwohora bareke bareke shaka ubarekere hari mu uyuhe mu bihumbi bibiri na kabiri bayi hari mu mwaka wa bibiri n'umunani bayi muri bibiri na cenda bayi bibiri n'indwi bayi mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe bayi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bayi mu bihumbi bibiri bayi umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo umunani na gatanu birabananiye birabananiye umvirize rero mutigiwe inyuma nta n'umwe ntura vuga cyane witwa nde Nizeyimana Jamira Jamira hari mu mwaka hari mirongo mu bihumbi bibiri n'icyenda iwo ntibabivuze bayi witwa nde hari mu mwaka uyuhe nitwa kizame turifo w'ibomba ntawe ubaha kuva na kera ryaratozwa bayi mufasoni wa marinete yajya witwa nde hari mu mwaka uyuhe berize hari mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu neza cyane berize itelefone arayitsindiye hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu wiyumva gute wumva anezerewe cyane n'ukuri muragahora muratse mbe wavuze ngo witwa berize nde irakoze irakoze berize ishyirahamwe pariseme na radiyo isanganiro ubabwiye iki ndabashimiye cyane baragahora baraza hano musenyi wacu wiyumviriye gute ko ari ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu nabyiyumviriye nk'uko nyine kubera wavuze ko ari umugambi mushyashya demire kenze bakaba bari bayanze rero ntakiye mvuga demire seze kubera ari wo mwaka uhaheru mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu niho ryaterwa ko igikumu berize rero urakoze cyane urakoze barushe nguhere mwari mwateguriwe n'isangano rifatikanije n'ishyirahamwe pariseme dushimire abenegihugu bo muri komine ya tangara abajejwe intwaro batwemere ko dukorera hano dushimire n'ishyirahamwe pariseme ryadushoboje gushyika hano dushimire na francois kimana hamwe na emete usemitebutse bari kubafasha mu buhinga bw'ibyuma ikiganiro kikaba cyari kemeshejwe na barende habyarimana hamwe na angela ndetse pablo bagiwabo abanyetangara bayi bayi bayi cara igikino barushe nguhere utegurirwa na radiyo isanganiro